Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, Գործար Արցախի հյուրը ձեռագործ խաղալիքագործ երիտասարդ գործարար Լիլիթ Վարսեղյանն է։ Խաղալիք նվիրելը հին հայկական սովորույթ է։ Ծնողները հավատում էին, որ խաղալիքները պաշտպանում են երեխաներին, բերելով խաղաղություն եւ հանգիստ քուն։ Ձեռագործ խաղալիքների դյութիչ աշխարհ Լիլիթը մուտք է գործել պատերազմից հետո։ Ինձ համար խաղալիք պատրաստելը հրաշալի երևույթ է ասում է մեր հաղորդման հերոսուհին։ Շուղեր, գունավոր թելեր, ձերքի վար շարժումներ, արդյունքն էլ երջանկության մի կտոր։ Լիլիթի Արորյան փոքրինչ տարբերվում է մյուս կանանց Արորյայից։ Զմրանը տան մի անկյունում, իսկ ամրանը բակում նստում ու սեղանին լցնում է գույնուզգույն թելեր, ստեղծում ձեռագործ յուրօրինակ խաղալիքներ։ Մեր զրույցն էլ նրա հետ տեղի ունեցավ իրենց բակում երբ նրանք ծաղիկները, որոնք խնամում է ինքը, շրջապատել էին մեզ եւ իրենց գեղեցկությամբ շեղում էին մեր ուշադրությունը։ Մի կողմից ծաղիկների գեղեցկությունն էր, մյուս կողմից էլ Լիլիթի պատրաստած փափուկ ու նրբագեղ խաղալիքները։ Երբ սկսեցինք զրույցը, հայացքը հառեց դեպի պատուհանը։ Կարծես թե հերվում ինչ որ բան էր փնտրում ու սկսեց պատմել։ Շատ ժամանակ չպահանջվեց հիշելու, թե 1 տարի առաջ ինչպես սկսեց ձեռագործ խաղալիքների պատրաստմամբ զբաղվել։ Պատերազմից հետո նյարդային լարվածությունը հաղթահարելու ամենահարմար միջոցը թերևս այս գործով զբաղվելն էր, ասում է Լիլիթը։ Փոքրինչ կանգ առնում, խորշունչ քաշում ու շարունակում։ Այնքան հետաքրքիր է, ամեն մի խաղալիք պատրաստելուց հետո սկսում եմ զրուցել այդ կինթենիների հետ, ժպտալով ասում է Լիլիթը։ Գործի մանրամասները նա ուսումնասիրեց համացանցի միջոցով, ցանոթացավ բոլոր մանրուքներին, որից հետո փորձեց մանկուց է սիրել կառուցելը։ Լիլի, դուք այսօր Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք։ Ինչքան ժամանակ է, որ զբաղվում եք ձեռագործ խաղալիքների պատրաստմամբ։ Արդեն մի տարուց ավելի է, ինչ սկսել եմ զբաղվել։ Ինձ համար դա հոբի էր սկզնական շրջանում, բայց հետագայում արդեն վերածվեց փոքրիկ բիզնեսի, քանի որ արդեն սկսեցի պատվերներ ամրագրել եւ գործել։ Ինչու որոշեցիք այդ գործով զբաղվել որոշեցի պարզապես ինձ համար զբաղմունքի միջոց էր այդ ժամանակ ես գտնվում էի երեխայի խնամքի արձակուրդում եւ պատերազմից հետո կարիք ունեի ինչ որ գործով զբաղվել քանի որ նաեւ նյարդային լարվածությունը հաղթահարելու միջոց էր այն ինձ համար եւ պարզապես հետաքրքրվեցի այդ գործով փորձեցի հետաքրքիր էր կստացվեր արդյոք ինձ մոտ թե չէ եւ ստացվեց Եվ այդպես սկսեց իմ փոքրիկ բիզնեսը, արդեն սկսեցի տարբեր խաղալիքներ գործել, պատվերներ ընդունել։ Մասնագիտությամբ, մասնագիտությամբ լեզվաբան եմ։ Լիլի ջան, որոշեցիք զբաղվել ձեռագործ խաղալիքների պատրաստմամբ տնային պայմաններում եք աշխատում։ Ինչ եք պատրաստում։ Տարբեր խաղալիքներ, արջուկներ, նապաստակներ, տարբեր ըստ պատվերների հիմնական։ Իրացումը ինչպես է տեղի ունենում։ Սոցիալական հարթակում է իրացումը տեղի ունենում Facebook-յան եւ Instagram-յան կայքերի միջոցով եւ հիմնականում այդպես։ Ինչ են ավելի շատ պատվիրում Կասեի բավականին բազմաշերտ պատվերներ եմ ստանում, նույնիսկ հիմնականում արջուկներ, նապաստակներ, դրանք հիմնական խաղալիքներն են, բայց մեկ-մեկ նաև այնպիսի պատվերներ ըստ երեխայի ցանկության։ Մի երեխա օրինակ գնդիկ բոկոնիկ է սիրում, ծնողը ցանկանում է ձեռք բերել տարբեր է լինում հիմնականում պատվերները։ Ես վերջերս պատվերուն էի տիկնիկի համար շոր էր ուզում երեխան, իր սիրելի տիկնիկներ պարզապես արդեն հնացել էր եւ շոր պատվիրեցին պարզապես տիկնիկի համար, այնպես որ տարբեր պատվերներ նայած պատվիրատուներին, նախասիրություններին։ Հումքը որտեղից է ձեր բերում, ինչպես է։ Հիմնականում Ստեփանակերտից, մեր խանութներից, Եթե չեմ գտնում անհրաժեշտ ապրանքներ, նաև արտասահմանից կամ Երևանից on-line գնումներ եմ կատարում, բայց հիմնականում այստեղ լինում է, որովհետև արդեն գիտեն ինչ ենք օգտագործում մենք այստեղ եւ հիմնականում բերում են մեզ անհրաժեշտ նյութերը, հումքը։ Նշեցիք, որ հոբին վերածվեց բիզնեսի, որպես բիզնեսի եկամտաբեր կայուն ճյուղ, այն ապահովում է։ Ա, Դժվարանում եմ պատասխանել, որովհետև բավականին ժամանակատար գործ է դա, բայց եկամտի տեսակետից այնքան էլ գոհացուցիչ չէ, քանի որ այստեղ այդքան էլ չի գնահատվում ձեռքի աշխատանքը եւ չեմ կարծում, որ իսկապես այնինչին արժանի այդ խաղալիքը այդքան գումար վճարող կլինի մեզ մոտ, բայց եթե համեմատում եմ արտասահմանյան շուկայի հետ, այնտեղ բավականին եւ գներն են բարձր, քանի որ իսկապես բավականին աշխատատար գործ է։ Ներդնում ես եւ ժամանակ, եւ էներգիա, ուժ, ամեն ինչ։ Իսկ չեք մտածել այլ բիզնես սկսելու մասին։ Դեռևս չեմ մտածել, որովհետեւ սիրում եմ այդ գործը, սիրով եմ գործում եւ երբ արդյունքը տեսնում եմ եւ ինձ գոհացնում է իմ գործը, դեռ չեմ մտածում, որովհետեւ հիմնական աշխատանք նույնպես ունեմ եւ կողքից սա պարզապես տարբերակ է։ Աշխատում եմ ՌՊՀ-ում, մանկավարժության եւ հոգեբանության ամբիոնում լաբոր ռեստորանտ։ Լիլիթ, դուք գիտեն, որ մասնակցում եք հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ծրագրին կին ձեռներեցների շրջանակում, ինչ ծրագրով եք հանդես գալիս։ Հենց իմ ծրագրով, իմ սկսնակ որպես բիզնես, ձեռագործ խաղալիքների պատրաստմամբ եւ սա ինձ համար միջոց է նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, նոր մարդկանց հետ շփվելու, հմտանալու բիզնեսի ոլորտում ընդհանրապես, քանի որ չնայած զբաղվում եմ բիզնեսով, բայց բիզնես ոլորտը այնքան բազմաճյուղ է, որ չես կարող տիրապետել այդ ամենին եւ սա պրակտիկ գիտելիքներ են, որոնք կօգնեն մեզ հետագայում եւ բիզնեսի ինլայնման եւ միգուցե այլ բիզնես սկսելու գործում։ Ա բավականին հմտություններ եւ գիտելիքներ ենք ձեռք բերում։ Փաստորեն կան ծրագրեր նոր բիզնեսի համար։ Միգուցե on-line-ման ավելի շատ գաղափարներ կլինեն ձեռագործ խաղալիքների հետ մեկտեղ նաեւ ինչ որ միգուցե կարի ինչ որ դասընթացներ կամ կարի, չգիտեմ, մտածում եմ դեռևս, բայց և, Այստեղ նույնպես ցույց են տալիս ուղղությունները, ինչպես կարելի է զարգացնել եւ դասընթացը բավականին հագեցած է եւ արդյունք կտա ամեն դեպքում։ Հուսանք ձեր գործերը բարեհաջող կընթանան եւ գործարար ոլորտում ավելի խորը արմատներ կգցեք։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ մաղթում ենք հաջողություն։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար եւ կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Լիլիթը խոսում եւ զրույցի ընթացքում էլ վարպետորեն պատրաստում էր նապաստակ։ Պատվերը ժամանակին պետք է ավարտի։ Գունավոր ընձուխներ, արջուկներ, շներ, այո, ձրագործ խաղալիքների գլխապտույտ առաջացնող իրական աշխարհ։ Լիլիթը շարունակեց պատմությունը։ Հիշեց իր առաջին պատրաստած խաղալիքը, որը մինչ օրս պահում է, որպես նոր սկզբի խորհրդանիշ։ Առաջին խաղալիքը փոքր արջուկ էր։ Բալիկիս համար արջուկ էի պատրաստում, եւ այդ ընթացքում տուն հյուր եկավ։ Արջին տեսավ, շատ հավանեց, հետո մի քանի օր չանցած պատվերներ ստացա։ Կարելի է ասել, մեր տան հյուրը պատճառ դարձավ իմ բիզնեսի ստեղծման, ճիշտ է։ Ես շատ էի ուզում զբաղվել այդ գործով, բայց մի տեսակ տարակուսանքի մեջ էի։ Մեկ խաղալիքը պահանջում է մեկ օրից ավելի ժամանակ։ Լիլիթը բավականին բծախնդիր է այս գործում։ Աննկատ թերության դեպքում էլ խաղալիքը քանդում եւ գրքին գործում է։ Էկոլոգիապես մաքուր թելերով պատրաստված խաղալիքները, ինչպես գործի մասնագետն է ասում, համեմված են դրական էմոցիաներով, քանի որ պատրաստելու ընթացքում պատկերացնում է խաղալիքի տիրոջ երջանիկ ապրումները։ Մեր զրույցի ընթացքում ներս մտավ Մարիամ անունով մի աղջիկ, եկել էր պատվերը վերցնելու։ Ես э, Լիլիթի հետ ծանոթացա մոտավոր մի երկու ամիս առաջ, իսկ նրա գործերին ծանոթ էի դեռ սոցցանցերից։ Շատ հետաքրքիր էր եւ զանգեցի, հանդիպեցինք տղուս համար մի խաղալիք պատվիրեցի։ Տղա շատ ուրախաց։ Աղջկաս նույնպես հետաքրքրեց, շատ հետաքրքիր ձևով էր պատրաստված։ Աղջկաս համար նույնպես պատվիրեցի մի խաղալիք։ Շատ տպավորված եմ նրա ձեռագործությամբ, շատ հետաքրքիր ձևով է պատրաստված պատրաստում։ Ես սկզբնականում դուրս չէր գալիս, առավել եւս չեմ հետաքրքրվում նմանատիպ խաղալիքներով, բայց երբ տեսա սոցցանցում նկարը դուրս եկավ եւ որոշեցի մտնել, նկարները նայել ու հետո արդեն սկսեցի հետաքրքրությունից զանգեցի, հանդիպեցինք ու այդպես։ Մարիամ, ասենք, իսկ դուք ձեր ծանոթներին, մտերիմներին պատմել եք, այ նրանք տեսել են լիթի խաղալիքներ։ Ես առանձնապես այդպես չէ, բայց երեխաները երբ տուն հյուր է գալիս, մյուս երեխաների մոտ գովում են եւ նրանք նույնպես ցանկություն են հայտնում արդեն 2-3 ծնող դիմել է ինձ, վերցրել է համարը եւ նույնպես պատվիրել են։ Պետք է հավատալ եւ գնալ երազանքի հետևից ասում է զրուցակցուհիս։ Լիլիթն ամեն օր աշխատում է նոր խաղալիքներ ստեղծելու ուղղությամբ։ Սիրում է հատկապես վարգույներով պատրաստել։ Լիլիթ Բարսեղյանի բազմատեսակ խաղալիքները անտարբեր չեն թողնի ամենաբծախնդիր հաճախորդին, քանի որ դրանք պատրաստվում են մեծ սիրով ու քնքշությամբ։ Այսքան այսօրվա համար եթերում գործար Արցախներ հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։